بسم الله الرحمن الرحيم O musliman probudi se bolanti O musliman probudi se bolanti Gospodaru Studio Tauhid islamska omladina Beč. O muslima, probudi se, šta ti je, da li smo spremni? Čast je, braćo, i ponos pripadati vjeri kojoj su pripadali najbolji ljudi na zemljskoj kugli. Pa makar ta pripadnost ovoj vjeri bila često iskupocjena, bila i teška, teško podnošljiva, Jer istina je, braćo, jedna i put kojim ona vodi je jedan, a jedan je onaj koji je baš taj put naredio. O muslime, probudi se šta ti je. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي Ašhedu an la لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله Zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nema sudruga ni pomagača. Onome koji je sve stvorio, sve uzdržava i kome će se na koncu sve vratiti. Njega veliča sve što je na nebesima i na zemlji. On je gospodar svih svjetova. Njegova je vlast nad svima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik i pečat svih Allahovi poslanika poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Svako dobro je kod onoga ko se odazvao njegovom pozivu, a svaka šteta i propast je na onoga koji je glavu okrenuo od njegovog poziva. Neka Allah opselam i salavat na njega, njegovu časnu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga slijede na pravom putu do sudnjeg dana. Amin. Braćo moja, bojte se Allaha dželle Đallašanuhu i budite iskreni prema njemu, jer on uzvišeni samo prima ono što se iskreno u njegovo ime učini. Allah uzvišeni nas hoće takve da smo njemu odani, da samo njemu robujemo, da samo njemu vjeru kao pravi mu'min ispovjedamo. To je naredio i takvu je vjeru naredio svim generacijama koje su prije nas bile, svim poslanicima od Adema alaihi salatu wasalam do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a time cijelom čovečanstvu u svakom vremenu. Zato nam daje Allah uzvišeni primjer u Ibrahimu, alaihi salatu wasalam, kada mu je rekao gospodar njegov, neste izbila, wa idha kale lahu rabbuhu aslim, kale aslamtu li rabbil alemin. I kada njemu reče gospodar njegov, predaj se, reče, predajem se gospodaru svih svjetova. Tako je Allah uzvišeni naredio i ovome ummetu, a time svim generacijama do sudnjeg dana. Naredio je tu predanost i tu potpunost, potpun ulazak u ovu vjeru, jer samo tako Allah uzvišeni hoće da njegov rob robuje njega uzvišenog. Pa kaže uzvišeni gospodar, neste zbilla, Ja, ejuha, ladina amanu, dhulu fi silmi kjafah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين O vjernici, uđite potpuno u vjeru. Uđite u islam potpuno. ولا تتبعوا خطوات الشيطان i nemojte slijediti šeitana la'netullahi alejih innahu lakum aduwwu mubin jer on vam je u istinu neprijatelj otvoreni Drugim riječima rečeno, o vjernici, ako ne uđete u ovu vjeru potpuno, ako se nje ne prihvatite u potpunosti, ako je uzmete delimično, polovično ili bilo kako drugačije osim potpuno, onda to nije put Islama, već je to put slijedjenja šeitana la'anetullahi alaih. A nama je ukazano, kako vidimo, innehu lakum aduvu mubin, Taj šeitan, on vam je neprijatelj otvoreni. Zar ćete njega slijediti? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, braćo, ova vjera koju Allah uzvišeni je naredio nama, jeste vjera koja je jedina objavljena od Allaha Đallašanuhu svim poslanicima, tako da su sve generacije njom zadužene. I nije bilo druge vjere koja je objavljena od Allaha Đalešanu osim Islama. Zato će na sudnjem danu samo ona biti prihvaćena ili samo onaj koji dođe sa ovom vjerom da je živi u ovoj vjeri i konac svoga života na Dunjaluku završio kao pripadnik ove vjere, on će biti onaj ko će imati dokaz na sudnjem danu on će biti onaj koji će imati štito od džehennemske vatre. Zato je ulazak u ovu vjeru postavljen kao osnova i postavljen kao uslov da bi čovjek na sudnjem danu našao kod svoga gospodara ono što će mu njegovo lice obeseliti. Zato hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio ovom vjerom i srca naša i grudi naše otvorio za prihvatanje ove čiste i uzvišene vjere dini Islama. Čast je, braćo, i ponos pripadati vjeri kojoj su pripadali najbolji ljudi na zemljskoj kugli, pa makar ta pripadnost ovoj vjeri bila često iskupocjena, bila i teška, teško podnošljiva, jer istina je, braćo, jedna i put kojim ona vodi je jedan, a i jedan je onaj koji je baš taj put naredio, On je sveznajući i on je najbolje znao te gobu toga puta. Zato je razuman onaj čovjek koji ustraje na putu Islama ne osvrćući se na iskušenja koja će ga, koja će ga pratiti na tom putu. Jer to je put bio svih Allahovih Đalešanuhu robova koji su iskreno Allahu Đalešanuhu i bade činili. Tako uzvišeni gospodar kaže, nestizbillah, وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni Allahu i Đalešanuhu robovi borili, pa nisu klonuli zbog onoga što su trpjeli na Allahom Đalešanuhu putu. I nisu posustali, niti su se predavali, a Allah u istinu voli one koji su izdržljivi. I kaže uzvišeni gospodar, iznose, iznoseći stanja priješnjih Allahu i poslanika i njihovih sljedbenika, <clears throat> مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب نيسو zadešavale bolesti i velike patnje i, veli, i potresi, tako da su do te mjere bili uznemiravani, da je poslani koji je među njima bio i oni koji su ga slijedili u vjerovanju, govorili su, meta nasrullah, kad će već jednom Allahova pomoć? ala ina nasrullahil karib, eto, zaista Allahova pomoć blizu, to jest takvima. Draga moja braćo, mi danas živimo u vremenu mnogobrojnosti muslimana, čija je većina u gafletu i džehlu. Naše mjesto u odnosu na većinu pozitivno je, ali u odnosu na one koji su izabrali najsigurniji put, onda se ne možemo svojim mestom pohvaliti. Danas i naredna dva dana Milioni muslimana će kurban klati i veseliti se na ovaj praznik muslimana. I to je ispravno. To je po sunnetu Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Međutim, pitanje je kako te, te milione muslimana probuditi i ukazati na opasnost koja se nadvila nad ovim ummetom. Jer zlo koje je uzelo maha i koje se širi po cijeloj zemaljskoj kugli svakoga dana odnosi žrtve i proliva muslimansku krv. Spiskovi zlahapšenja se svakoga dana proširuju, a na tim listama nalaze se samo imena najpokornijih Allahu i Đalešanuhu robova. Razlog njihovog hapšenja, mučenja i ubijanja nije ništa drugo osim ono što je Allah uzvišeni spomenu u Kur'ani Kerimu, nestezbillah, وَمَا نَكَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ A svetili, svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnog vjerovali. Drugog razloga nema. Danas svako može naći dokaz u Kur'ani Kerimu istinitosti onoga što je Allah uzvišeni rekao kada su u pitanju nevjernici makoje vrste bili i s makog mjesta na zemaljskoj kugli dolazili. Rekao je uzvišeni gospodar nestezbillah وَلَا يَزَالُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا Oni će se neprestano boriti protiv vas, sve dok vas od vjere vaše ne odvoje i niste tau ako u tome uspiju. Tako da nema sumnje, braćo, da ovo što se danas dešava, da se nije dešavalo muslimanima prije nas i generacijama prije nas i za vrijeme poslanika koji su bili prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ali nema sumnje da ovo što se danas dešava, da će prestati i da to neće biti nastavljeno i u budućnosti, sve dotle dok bude i jednog muslimana bilo koji će shvatiti Allahu Đalešanuhu vjeru, njenu vrijednost i boravak u njoj i mjesto u njoj, dota će i biti borbe protiv muslimana i protiv islama. Zato savjetujem sebe i vas da se spremamo za ono što će doći sutra, a što nam je nepoznato. I ono na što su mnoga braća naša već naišla, i podnose te gobu i patnju i teškoću te borbe koja je svrstata pod krovom Iblisa la'natullahi alejh, a danas njegovih namesnika na zemlji ima na svakom čošku. Zato, braćo moja, ovu slobodu, iako je ona prividna koju imamo danas, ne smijemo zloupotrebiti. Moramo iskoristiti ono što nam je danas dato, da ne bismo bili sutra od onih koji će žaliti za onim što je prošlo. Moramo se u ovim danima spremiti, spremiti za iskušenja koja će doći sutra, spremiti za ono što je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala kada je naredio mu'minima nesli izbila ja juha alladina amanu takullah wal tanzur nafsu ma kaddamet ligad O vjernici, bojte se Allaha Đalešanuhu i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio. Iako ovaj kuranski ajet u prvom planu savjetuje na spremanje za sudnji dan, međutim, on ne, isključ, ne isključuje i pripremu za sutra koje dolazi, a to sutra nekome može doći veoma brzo, a, to, a u njemu će doći iskušenja na dunjaluku, iskušenja koja će mu njegov iman poljuljati i dovesti ga pod znakom pitanja. Zato je na nama da se spremamo i imanski jačamo, a jačat ćemo onda kada požurimo da izvršimo ono što nam je naš gospodar fardom učinio, što nam je naredio I kada požurimo da napustimo sve Allahu Allahove Đalešanuhu zabrane, kada se okitimo nafilama, dobrovoljnim namazom, postom i ostalim dobrim dijelima, i kada budemo napustili i sumnjive stvari, a ne samo harame, iman je ono što je krasilo sve muslimane u svim generacijama, iman je ono što je krasilo generaciju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam, Iman je ono što je pomoglo da dođe do uspeha do kojeg je ta generacija došla. Iman je ono što će svakoj generaciji obezbijediti častan i dostojanstven život. Zato, braćo moja, nemoj da neko pomisli da taj rahatlu koji je nama sada dat, da je zbog naše zarade, ona braća koja su pala u zatvore, ona braća koja se muče, ona braća nad kojima se razni eksperimenti izvode danas, oni su, inša Allah, na mnogo većem stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer su podnijeli i uložili i žrtvovali mnogo više od nas. Zato njihovo stanje treba nama da bude pouka, a ne da bude zamisao da smo mi zbog našeg trenutno dobrog stanja po pitanju slobode i ostalog, da smo od onih kojima se Allah Đelešanuhu smilovao i koje je uzao po svojom zaštitom. Allah najbolje zna ko je na haku. Allah najbolje zna ko je na najvećem stepenu kod njega uzvišenog. Zato je na nama da se spremamo i da svakog dana razmišljamo kako ćemo se popraviti i ojačati i učvrstiti na putu Allaha subhanahu wa ta'ala. Cijenjena moja braćo, Obećao je Allah uzvišenim mu'minima uspjeh i sve ono što danas muslimani u svijetu preživljavaju, sve one te gobe, mučenja i podnošenja tereta, pada svakom muslimanu koji vodi računa o svojoj vjeri i o svom imanu, pada mu teško i često puta se srce u grudima stisne. Osjeća se čovjek kao da nema dovoljno mjesta na zemaljskoj kugli. I to je tegoba zbog toga što je kufr, nevjerstvo, što su pritisli vjeru i žele je ugasiti kao što, što to spominje Allah uzvišeni u svojoj časnoj knjizi, da je to njihova želja da ove vjere nestane. Međutim, Allah uzvišeni je ova vremena davo i drugim narodima, Zato se sjetite vremena Ibrahima sallallahu alejhi ve sellem kada je bio on jedan jedini musliman na zemaljskoj kugli kada više muslimana nije bilo kako je njegovo stanje tada bilo danas ima preko milijardu muslimana na zemaljskoj kugli pa nam je tako teško i teško nam pada kako je bilo tom pojedincu ili Nuh alaihi salatu wasalam i njegovo stanje, kada nije imao osim malog broja, samo na desetine u 950 godina života i poslanstva, kako je bilo tu živjeti i, i, i svoju vjeru braniti i održati se i ustrajati na njoj. Allah uzvišen je obećao da će i pored svih teškoća i pored svih nastojanja i borbi kjafira i munafika protiv ove vjere, Allah uzvišen je obećao da će ovu vjeru pomoći i da će pomoći mu'mine koji se budu ovoga haka držali. Zato nam uzvišeni gospodar kaže u Kur'ani Kerimu nestizbillah ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ne gubite hrabrost i nemojte se žalostiti jer vi ćete u istinu pobjediti ako budete pravi mu'mini bili Tako da nema mjesta na kraju za žalost, jer sve ono što je radi Allaha Đelešanuhu učinjeno, naći ćemo mi svoju braću, inša Allah, na mjestu gdje ćemo svi, ako Bog da biti, u dobru i u zadovoljstvu. Dok oni koji svoju braću daju na putu zablude, na putu šeitana, lanetullahi alejih, naći će se na teškom mestu o kakvom nikada nisu ni pomislili. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je obradovao riječima da neće ostati ni jedna kuća na zemljskoj kugli, da Islam u njoj neće ući i da mu je pokazata zemlja poravnata za vrijeme Mi'arađa, pa je, kaže, vidio njen istok i njen zapad, to jeste krajni istok i krajni zapad, i kaže, rečeno mi je, neće ostati ni jedna kuća na ovom vidiku, a da neće islam u njoj ući. U neke će ući časno, tako što će ljudi prihvatiti dobrovoljno vjeru, a u neke će ući sabljom, to jeste ući će silom, tako da, inša Allah, vrijeme koje nam je obećato bliži se ako Bog da i kraj iskušenjima, inša Allah, da je pri kraju i da je pri kraju sila neprijatelja i munafika koji su okomili na ovu vjeru. Molim Allaha uzvišenog da nas učini od onih koji će doživjeti blisku pobedu muslimana i triumf Islama. Molim Allaha uzvišenog da nas učini od onih koji će doživjeti da svojim očima gledaju nestanak i propast sile koja se danas nadvila nad zemaljskom kuglom, koja je u crnom zavila cijelu zemaljsku kuglu. Draga moja braćo, danas je prvi dan Kurban Bajrama, dan za koga je rekao Resulullah sallallahu alaihi wasallam, najbolji dan je Jaumu Nahr. To jeste najbolji dan je prvi dan Kurban Bajrama. Zato neka ulema i kaže da ovaj dan je najbolji dan u godini i da je bolji od dana Arefata, mada većina islamske uleme kaže drugačije, a to je da je jeumul arefe, dan arefata, boli jer u njemu Allah Đelešanuhu oprašta grijehe za dvije godine onome ko bude postio, post, postio u njemu i da dova sa arefata upućena, to jeste od strane hađija, nema prepreka, nema zastora i ona se prima kod Allah subhanahu wa ta'ala. Zato ovaj dan treba iskoristiti u svako dobro, u svaki hajir koji se u njemu može učiniti, da bi se Allahu Đelešanuhu čovjek približio, da bi mu se umilio, da bi Allah uzvišeni ga primio u okrile svoje milosti. Jedan od propisa koji je ovom prilikom vezan jeste, kao što je nama svima poznato, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo klanje kurbana a to je ostavio nam u sunnetu i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govoreći čovjek na dan Kurban Bajrama ne može ništa draže Allahu Đelešanuhu uraditi nego pustiti krv svome Kurbanu. Dakle, na današnji dan ne može čovjek ni jedno bolje dijelo od toga učiniti. Zato je, inša Allahi, ona dužnost koja je na nama po ovom pitanju pala, Mislim da, da je većina makar obavila oni koji su dužni, a da oni koji to još nisu učinili, da će danas i u naredna dva dana učiniti, jer vrijeme klanja kurbana jeste od nakon klanjanja Bajram namaza, pa sve do ikindije trećeg dana, pa sve do ikindije trećeg dana kurban Bajrama. To meso, onaj ko ovdje kolje, treba podijeliti na tri dijela, kako je to radio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam, da jedan dio ostaviti za svoju familiju, jedan dio podijeliti siromasima, a jedan dio podijeliti svojim prijateljima i komšijama. Nakon toga, braćo, u ovim danima također ima još jedan propis koji je od juče, od sabah namaza, stupio na snagu, a to je tekbir i tešrik, da se nakon svakog fard namaza, od dana arefata, od sabah namaza, pa do ikindije trećeg dana, kurban bajrama, da se donose, da se donose tekbiri, i to je prema e, imamu Ebu Hanife rahmehullah vađib dok je po drugima sunnet i to pritvrđeni sunnet tako da ovo treba inša Allah <clears throat> ispoštovati i Allaha Đelešanuhu veličati i on nam to i naređuje pri klanju, pri klanju kurbana radi čega ističe zbog toga što što je uputio ljude na pravi put što je uputio ljude na pravi put Tako je Allah uzvišeni spomenuo ovo u suri Al-Kawthar kada je rekao Nestizbilla inna i'atajna ka Al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna šanijaka huwa Al-Abtar. Mi smo ti, o Muhammede, veliko dobro dali. Zato se gospodaru svome klanjaj i kurban koli. U istinu, bez spomena će ostati onaj koji, koji tebe mrzi. I rekao je Allah subhanahu wa ta'ala قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين reci moj namaz i moj kurban to jest obredi moj wa mahyaja i moj život wa mamati i moja smrt lillahi rabbil alamin pripadaju Allahu dželle šanehu gospodaru svih svjetova Tako da sve ono što činimo, pa i ovaj kurban koji Allahu Đelešanuhu kao žrtvu prinosimo treba da bude i mora biti samo iskreno u ime Allaha Đalešanuhu, u ime Allaha Đalešanuhu učinjeno. <clears throat> I na kraju, braćo, sa ovoga mjesta treba, inša Allah, da na ovom mjestu da se prvo svako sa svakim poselami, da tamo jedan drugom bajram, da tražimo halaluk jedan od drugog, da jedan drugome halalimo, da obiđemo jedan drugog koliko je to ko u mogućnosti i da u ovim, u ovom i ovim danima koji slijede budemo vedra lica, ali u svakom slučaju da u ovim danima, pored toga svega jel, što treba veličati Allaha Đelešanuhu, tekbirati i tako dalje, u ovim danima trebamo također posjetiti i svoju braću koja su nam fizički nedokučiva, a koja su pala na velika iskušenja. Zato u svim tim našim obredima trebamo se njih sjećati, razmišljati o njihovom stanju i činiti dovu Allahu Đelešanuhu da im olakša da im olakša i da im pomogne da izdržu do Allahove Đelešanuhu odredbe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nas poveže bratskom ljubavlju međusobno, da nas učvrsti na putu siratelj mustaqima. Molim ga uzvišenog da pomogne muslimanu u cijelom svijetu, da im olakša njihovo stanje, da olakša braći koja su pala na velika iskušenja. Molim ga uzvišenog da pomogne mu džahidu u cijelom svijetu, u Čečeni, u Kašmiru, Palestini, u Afganistanu i na svim drugim mjestima gdje se bore da Allah ođelešanuhu riječ bude gornja, a da riječ kjafira bude donja. Molim Allaha uzvišenog da nas usafi u njihove safove. Molim ga uzvišenog da nas uveže sa njima, mislima, i razmišljanjem i ljubavlju kao što to je učinio među onima koji su nam bliski. Molim ga uzvišenog da ih pomogne svojom pomoći, da ih pomogne svojim vojskama, da im se smiluje i da im grehe oprosti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas s ovoga mjesta izvede boljim mu'minima nego što smo na njemu došli. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك او مسلما استوديو التوحيد اسلامسكا امتنا بيتش Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. Palestina plačna je Čečanija. Palestina plačna je, a kafiri smutnju siju i dalje. O muslime, probudi se šta ti je,